Hm, eviti microplastajoin. Microplastajoi trovigas cie. Nova esploro en usona universitato raportis che ili estas videble ec en la homai testicoi. Cae oni iam antau trovis ilin en patrina lacto, en pulmoi, cae en la homa sango. Versaine en la tuta corpo tiui eretoi estas tiel mal che estas tre facile engluti gluti au inspiri spiri ilin. Last sensistoi ancora nes sias tut certe, kiel tio povas influi la sanon. Oni suspectas prin testae cae corae problemoi. Quancam oni ne povas plene eviti tion invadon de nia corpo, fare de microplastajoi, Tamen, estas eble malpliigi tion. La unua recomendo estas eviti nutrajoin industrie tro prilaboritain, la til nomatain superprocesitain nutrajoin, kiui abundas en superbazaroi. Ili havas pli grandan kvanton da microplastajoi, simple protio che dum preparado ili contactas pli ofte con plastajoi. Ancau plastae pacumoi, kiui longe conservas tiuin nutrajoin, efficas same. Esploristo e ancora ne estas certai pri la de lavado de nutrajoi relate plastajoin. Sed estas prudente anstatauigi plastain uioin per vitrai por tranci viandon cae similain nutrajoin, oni prefere usu lignain tabuloin, anstato la plastai. Crome, altai temperaturoi, inclusive en automatai laviloi, cae microondae fornoi, povas decomponi plasteroin. Lacto por infanoi, preparita en plastae boteloi, quion oni varmigas havas ancau pli altain quantoin da microplastajoi. Oni devus prepari la lactajon per vitrai uioi, cae transigi gin en la suc botelon, nur post malvarmicio. Ancau teo povas enravi la saman troetson, se oni infusas gin per plastae sacchetoi. Oni recomendas uzi nur paperein sacchetoin au liberen teo folioin. Relate al la trinkebla aquo, oni trovis che en boteligita aquo en havas pli da plastajoi ol tiu prenita recte el crano. Precipe se la boteloi mem estas plastai, cae iam existas heimai filtriloi, kiui malpliigas la quanton de la nedesiratae erettoi. Omni ofte forgesas che multae vestagioi, lit covragioi, cae mebloi, estas farite per plasto. Laugrade ciel ili elusigas, au varmigas, eble ili eligas microplastain fibroin. Citiuin oni povas facile inspiri prefere oni uso tian objekto en farita per alia materialo la hema polvo en havas mikroplastajo se oni balas la chambro au sen polvigas objekto per plum balailo oni malpurigas la aeron prefere oni uso elektrain polv sucilo in kiui malpligas la quanton da microplastajoi en la heima medio. Precipe se tivi apparatoi en havas taugain filtriloin. Laste, one devus zorgi pri la lavado de tolajoi. La aquo usita por tio iras en colectuioin, cae fine atingas la oceanoin cae riveroin. Oni povus eviti tion per specialae collecto sacoi en havantae filtriloin. La tuta afero ne estas facila. Oni povas malpliigi la invadon de plastajoi, sed ne tute. Inter alie, char superprocesitai mangiajoi cae vestajoi el sintesei materialoi estas malpli costai sciencistoi plu laboratas por compreni la gravetson de tiu problemo cae starigi taugen strategioin.